بسم الله الرحمن الرحيم وأما العدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع مع قرب الماء منه نحو ما إذا كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء فيباح له التيمم لأنه إذا عجز عن استعمال الماء لم يكن واجدا له من حيث المعنى فيدخل تحت الناس وكذا إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع أو حية <coughs> يخاف على نفسه الهلاك إذا أتاه لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام فيتحقق العجز عن استعمال الماء وكذا إذا كان معه ماء وهو يخاف على نفسه العطش لأنه مستحق الصرف إلى العطش والمستحق كالمصروف فكان عادما للماء معنى <clears throat> Hop. Tayammum joiz bo'lishligini sharti birinchi suv yo'q bo'lishligi, suv topolmasa tayammum qilinadi. Suv topolmasligi ikki xil bo'ladi. E, suratan va ma'nan yoki ma'nan faqat. Ya'ni e, suv asli ham yo'q, ishlatishga suv yo'q, topolmagan holati buni aytib o'tdik o'tgan darsimizda. Endi hozir ma'nan ma'no tarafidan suv yo'qligi, surat tarafida bor ma'no tarafida suv yo'q. Bu qanday bo'ladi desa, suv bor o'sha suvni ishlatishlikdan ojiz bo'ladi. Biror to'siq bor. Suv o'zi yaqinda turibdi. Masalan, e, bir odam quduqni ustiga kelsa, quduqning ichida suv bor. U 5 metr pastda turibdi suv. Ammo o'sha suv tortib oladigan asbob yo'q, paqiri yo'q, chelay yo'q. Nima qiladi bu odam? Tushib ola olmaydi u suvni, suvni ko'rib turib ham tayammum qilaveradi demak. Yonida suv turibdi 5 metr. Mana bu yerda suratda suv bor, ammo ma'noda yo'q, ya'ni uni qo'lida emas. Bitta misoli shu. Demak, bu odam tayammum qilaveradi. Chunki u o'sha suvni ishlatishlikka ojiz ekan, demak, ma'no tarafidan shu suvni topmagan odam hisoblanadi. o'sha suv topolmasanglar degan oyatga bu tushadi endi. Ya'ni tayammum qilishga ijozat bu odamga. Xuddi shuningdek, agar shu odam bilan suvni o'rtasida dushman bo'lsa, suv turibdi ko'rinib, lekin borgani o'rtada dushman bor. Yo o'g'rilar bor, yo yirtqich bor, yo ilon borki, agar suvga borsa o'zini halok bo'lish xavfi bor. Shunday bo'lsa, suvni qarab turib ham tayammum qilib namoz o'qiydi bu odam. Chunki qodir emas o'sha suvni ishlatgan. Chunki odam o'zini jonini halokatga tashlashi haromdir. Alloh taolo o'zingizlarni halokatga tashlamanglar deb bizni qaytargan. Demak, Demek bo'lish xavfi bor yerda shariatimiz yengillik berib, verip ishlatmay qo'yaver, tayammum bilan namozingni namazını deb ruxsat berar ekan. Demak, bu odam suvni ishlatishdan ojiz hisoblanadi. yoki shunga o'xshagan o'zida suv bor bir odamni, tahorat qilish kerak bo'lgan odamni yonida su bor. lekin sahroda ketyapti. Agar suv bilan tahorat qilib qo'ysa, keyin tashna bo'lib qoladi. Tashnalikdan halok bo'lish xavfi bor. Suv bo'lib turibdi. Bu odam ham tayammum qilaveradi. Chunki e, bir ishlatishi nimaga ishlatishlik aniq, masalan, tashnalikka ishlatishlikka olingan chanqasam ichaman deb olgan suv uni ishlaydigan joyi aniq ekan. Demak, ishlaydigan joyi aniq narsa xuddi ishlatib bo'lingan narsa kabidir. Demak bu odam suv topolmagan odamdek. Mana shariatimiz Alloh Teala o'zini haqqi bilan bandasini haqqi ro'para kelganda bandani haqqini oldiga surib qo'ydi shu yerda. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilish uchun tahorat qilish buyurildi. Tahorat qilinglar deb buyurgan. Lekin tahorat qilsanglar, chanqab qoladigan bo'lsanglar, tahorat qilmay tayammum qilaveringlar deb shunaqa yengillik berdi mehribon Allohimiz. Demak, e, suv boru shu suvni ichib yuboradigan e, tahoratga ishlataveradigan bo'lsa, ichgani suv qolmaydigan bo'lsa, bu suv ichgani ishlatiladigan suv. Demak, bu suv yo'q hisoblanadi deb suv topolmadim deb tayammum qilaveradi. وسئل نصر بن يحيى عن ماء موضوع في الفلاة في الجب أو نحو ذلك أيكون للمسافر أن يتيمم أو يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ به لأنه لم يوضع للوضوء وإنما وضع للشرب إلا أن يكون كثيرا فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا فيتوضأ به ولا يتيمم وكذا إذا كان به جراحة أو جدري أو مرض يضره استعمال الماء فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء يتيمم عندنا Nasr ibn Yahyo aytadilar. Sahrolarga, sahrolarda bir meshlardami yo bir shunaqa idishlarda suv qo'yib qo'yilar ekanda yo'lovchi o'tadigan yo'llarni bo'ylariga shunda musofir odam haligi suvdan olib tahorat qilsa yetarli suv bor mana shu odam o'shandan tahorat qiladimi yo tayammum qiladimi nasr ibn yahyo aytadiki ana shu odam o'sha suvni oldida turib ham tahorat olmaydi u suvdan balki tayammum qiladi chunki bu suv tahorat uchun qo'yilgan emas balki bu o'sha chanqagan odamlar ichishligi uchun qo'yilgan. Usuvni tahorat qilib ishlatib qo'ymasligi kerak. Lekin usuv ko'p bo'lsa, ko'rinib turibdiki, bemalol e, juda katta idishda ekan u. Bu holatda e, o'sha ko'pligini o'zidan dalil bo'ladiki, bu suv ham ichishga, ham tahoratga qo'yilganligi ma'lum bo'ladi. Unda tahorat qilsa bo'ladi. Lekin o'zi e, u qadar ko'p suv bo'lmasa, suvni ko'rib turib ham tayammum qilaveradi. Shuningdek, yana boshqa bir misol. Bir odamda suv bor. O'ziniki ishlatsa bo'ladi, suv toratga ishlatsa bir tashnalik yo'q, sahroda emas, qanday bo'lmasin, suvni ishlatish bemalol imkoni bor, bor va suv ham bor. Shu holatda bu odamda yara bor badanida. Masalan, toshmami, judari degan o'sha ichiga suv to'planib qoladigan qip-qizil, uchi oppoq bo'lib qoladigan yara toshadi ba'zi odamga. mana shunaqa badanda shunaqa yaralar bor. Yo shunga o'xshagan bir kasallik borki, e, masalan, yara ham emas, bunaqa toshma ham emas, lekin suv tegmasin degan tabib, suv tegmasin shu teringa, badaningga degan. Suv ishlatishlikdan zarar qiladigan kasallik bo'lsa, mana shu suvni ishlatsa kasalligi yana ziyoda bo'lib qo'shimcha bo'lib ketishidan qo'rqadigan bo'lsa, shuni bir biladigan odam bunga aytgan bo'lsa, tabib, doktor demak bu odam suv bo'lib turib ham suvni ishlatmay tayammum qiladi. Bu bizi mazhabimiz. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablari. وقال الشافعي لا يجوز التيمم حتى يخاف التلف وجه قوله إن العجز عن استعمال الماء شرط شرط جواز التيمم ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الهلاك ولنا قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا أباح التيمم للمريض مطلقا من غير فصل بين مرض ومرض إلا أن المرض الذي لا يضر معه استعمال الماء ليس بمراد فبقي المرض الذي يضر معه استعمال الماء مرادا بالنص وروي أن واحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجنب وبه جدري فاستفتى أصحابه فأفتوه بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال كان يكفيه التيمم هذا النص ولأن زيادة المرض سبب الموت وخوف الموت مبيح فكذا خوف سبب الموت لأنه خوف الموت بواسطة والدليل عليه أنه أثر في إباحة الإفطار وترك القيام بلا خلاف فها هنا أولى لأن القيام ركن في باب الصلاة والوضوء شرط فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط الركن فلا أن يؤثر في إسقاط الشرط كان ذلك أولى demak bizni mazhabimizda yuqorida aytilgan holatlarda tayammum qilaveradi masalan suvni ishlatsa kasal bo'lib qoladigan, kasali ziyoda bo'ladigan bo'lsa, suv ishlatmay tayammum qilaveradi. Ammo Shofiy rahmatullohi alayh agar aniq o'lib qolish xavfi bo'lmasa, tayammum qilishi durust emas. U tahoratini qilsin, suv ishlatsin deydi. Dalillari suvni ishlatishlikdan ojiz bo'lishlik tayammum joizligini shartidir. Kimga tayammum joiz? Suv ishlatishga ojiz bo'lsa shu odamga. O'sha ojizlik qachon bo'ladi? agar o'sha ishlatsa halok bo'lish xavfi bo'lsa, shu yerda o'sha odam ojiz hisoblanadi. Demak, e, halok bo'lmaydigan bo'lsa, ancha-muncha gap bilan tayammumga o'tolmasdan olmasdan e, tahorat qilsin der ekan. Biz nima dedik? Yo'q, kasallik ziyoda bo'lib ketishini bilar ekan, doktor shuni aytgan bo'lsa, bu odam o'sha suvni ishlatmaydi-da, tayammum qilaveradi. Dalilimiz Alloh taolo va in kuntum marda aw ala safarin agar kasal bo'lsanglar yoki safarda bo'lsanglar degan so'zni aytdi. Ya'ni tayammum qilishga ruxsatda ni ham ruxsatga e, bog'layapti. E, demak, <clears throat> Alloh taolo mutlaq kasal uchun e, qanday kasalligini ajratmasdan turib, kasal bo'lsanglar tayammum qilishga, tayammum qilaveringlar deb ibohat, muboh qilib ruxsat beryapti ekan. Lekin bir kasallikki suv ishlatishlik ziyoni yo'q bo'lgan kasallik bu kasallikdan murod emas. Ya'ni kasal bo'lsanglar degan oyatdagi so'z suv ishlatsanglar kasal bo'lib qoladigan, suv ishlatsanglar kasalliklar ziyoda bo'ladigan bo'lsa degan ma'noda. Ammo shunaqa kasallik bo'lsa-ki, tahorat qilganda u kasallikka aloqasi bo'lmasa, u boshqa narsa endi. Demak, <clears throat> qaysi kasallikda suv ishlatilsa ziyon bo'lar ekan, o'sha kasallik mana shu oyatdan murod bo'lyapti ya'ni kasal bo'lsanglar degandan suv ishlatsanglar ziyoni bor kasalliklar bo'lsa tayammum qilaveringlar degan ruxsat bo'lyapti yana bir hadisdan chiroyli bir dalil rivoyat qilinibdiki sahobalardan biri alloh hammalaridan rozi bo'lsin ularni junub bo'lib qoldi u odamda toshma kasali bor edi yaralar bor edi do'stlaridan fatvo so'radi <clears throat> do'stlaridan fatvo so'radi. Mana bu endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetdi. E, do'stlaridan fatvo so'radi. Do'stlari junub bo'lganingdan keyin yaralaring bo'lsa ham usul qilishing kerak dedi. Bu odam o'sha do'stlarining gapiga kirib usul qildi va o'ldi. shu kasallik bilan demak suv tegmasligi kerak edi ekan, tegibdi va shuni sabab bo'lib qolib o'libdi. Bu gap Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib kelganda aytdilarki, ular do'stini o'ldirishibdi-ku, Alloh ularni o'ldirsin dedilar. Bilmaganlaridan keyin so'rasalar bo'lmasmidi? Ojizlik, bilimsizlikning shifosi bitta so'rashlikdir. Bilmaysizmi? Siz bundan so'rab shu kasaldan qutuling. Ya'ni bilib oling. U odamga tayammum kifoya qilardi dedilar. Mana hadis. Demak, bir badanida yarasi bor odam suv tegsa ziyoni bor bo'lgan yara bo'lsa, shu usul o'rniga ham, tahorat o'rniga ham tayammum qilishiga oyat va hadisdan dalil keldi. Chunki kasalni ziyoda bo'lib ketishligi o'limga sabab bo'lishi mumkin. Odatda kasal ziyoda bo'lib, Alloh taolo e, ajalini yetkazgan bo'lsa, u ajali yetsa o'ladi. O'limni xavfi mübihtir. ya'ni o'lim xavfi bo'lsa, tayammum qilishlikka ruxsat bor. Shuningdek, o'limga sabab bo'lish xavfi bo'lsa ham, ya'ni keseli ziyoda bo'lsa ham, bu ham bizga e, tayammumni muboh qiluvchidir. Chunki bu o'sha bir kasallik vositasida o'limni xavfi bor deganidir. Bunga dalil shuki, kasallik Ramazon oyida roza tutgan odamni rozasini ochib yuborishligida ta'siri bor. Kasal bo'lsa, roza tutolmaydigan oshqozonida kasal bo'lsa, <clears throat> roza tutmaslikka ruxsat bor. Sog'ayib qolganingizda tutasizlar dedi Alloh. Yoki kasallik namozda o'tirib o'qishlikka ta'sir qiladi. Ya'ni namozni tikka turishlik farz edi. Shu farzni qilmay o'tirib o'qiyveringlar agar kasal bo'lsanglar. Mana kasallik namozdagi qiyom, tikka turishlik degan farzni tark qilishlikka ham ta'siri bor. Ya'ni bunda mazhablar o'rtasida xilof yo'q. Hamma mazhablar kasal odam roza tutmasa bo'laveradi, keyin tutib beradi qazosini. Kasal odam namozni o'tirib o'qisa bo'laveradi agar turib o'qiy olmaydigan bo'lsa. bu yerda endi kasal odam tayammum qilsa bo'laveradi degan gap albatta avlo bo'ladi. Chunki namozda tika turishlik farz bu, rukun bu. E, tahorat bo'lsa bu namoz oldidagi shartdir. Rukunni martabasi shartni martabasidan balanddir. Agar rukun bo'lgan qiyomdiki tark qilavergan, agar kasal bo'lsang o'tirib o'qivergan, tika turib o'qimaydi deb ruxsat bo'lsa, demak shart bo'lgan tahoratni tark qilib tayammum qilavergin agar kasaling ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa deyishlik avlodir. Demak, kasalni ziyodaligini qo'rquvi o'sha namozdagi bir rukun bo'lgan tika turishlikni soqit bo'lishlikka ta'sir qilar ekan, ya'ni tika turmay o'qib, o'tirib o'qirgan der ekan. Demak, shart bo'lgan tahoratni soqit qilishlikka ta'sir qilish avlodir. <clears throat> Bu demak oyatlarda, hadislarda aniq bo'lgan kasal odam uchun roza tutmaslik ruxsati, kasal odam uchun o'tirib namoz o'qish ruxsati dalil qilib keltirilyapti-da. Demak, kasal odam uchun ta'kidlab aytamiz, o'sha kasallik bu suv ishlatsa ziyoda bo'ladigan kasallik bo'lsa. Ko'p kasallar bo'ladi, u suv ishlatsa ziyoda bo'lmaydi uni. Ziyoni yo'q unga. Unda albatta tahorat g'usl qilinadi. lekin agar suv ishlatilmasin deb doktor tabib tajribali odam aytgan kasallik bo'lsa, bu odam tayammum qilaverishi ijozat ekan. ولو كان مريضا لا يضره استعمال الماء لكنه عاجز عن عن الاستعمال بنفسه وليس له خادم ولا مال يستأجر به أجيرا فيعينه على الوضوء أجزأه التيمم سواء كان في المفازة أو في المصر وهو ظاهر المذهب لأن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز وروي عن محمد أنه إن كان في المصر لا يجزيه إلا أن يكون مقطوع اليد لأن الظاهر أنه يجل أحدا من قريب أو بعيد يعينه وكذا العجز لعارض على شرف الزوال بخلاف مقطوع اليدين Agar bir odam mana yana tayammum qilish mumkinligini yana bitta surat. Kasal. Lekin suv ishlatsa ziyoni yo'q kasal kasal. Ammo o'zi o'sha suvni ishlata olmaydi. Masalan, qo'li yo'q. Shunaqa kasal. Bir xizmatkori yo'q. yo moli yo'qki, bir odamni ijaraga olib, menga tahoratimga suv quyib berib turasan desa. Mana shu odam suvi bor, kasalligiga suv tegishini aloqasi yo'q, ammo suvni ishlatishga o'zi qodir emas odam ham tayammum bilan namoz o'qiradi. E, bu endi yotib qolgan, e, suvni olib kelib ishlata olmaydigan juda ko'p bo'ladi-ku bunaqa holatlar. Va xuddi mana shu yerda shariatimiz bu yengillikni beryapti. Ibratli holatda. Ya'ni tayammum qilib namozingizni o'qing yotgan joyingda deyapti. Endi yugurib yurgan odamlar namoz o'qimasa nima bo'ladi? Soppa sog' odamlar suv ishlatishlikka doimiy har narsaga suvni ishlatib yuribdi. Allohning ne'matlarini ishlatib yuribdi va ibodat qilmay yuribdi. Ularning holi nima bo'ladi? Namoz shunday farzki musulmonning zimmasida. Men musulmonman degan har bir insonning zimmasida. Bu o'sha taxta bo'lib qotib qolmas ekan, ozgina boshini qimillatadigan darajada imkoni bor ekan, shu odamni zimmasidan soqit bo'lmaydi bu. Hech kim zimmasidan soqit bo'lmaydi. U namoz o'qish kerak. O'sha odam o'sha yotgan joyida ehtimol kiyimida bir najas bordir. Yo yotib qolar ekan bu ishlar bo'lishi mumkin. hech ziyoni yo'q. Bu odam uzrli hisoblanadi. Va o'sha holatida o'sha kiyimi bilan namoz o'qiydi. Tahorat qila olmaydimi? Tayammum bilan namoz o'qiydi. Tura olmaydimi? O'tirib o'qiydi. O'tira olmasa yotib o'qiydi. O'qishligi farz har bir musulmonning zimmasida. Mana bu yerda demak o'sha suv ishlata olmayman demen degan ba'zi odamlarda shunaqa bir so'zlar bo'ladi. Men endi e, kiyimlarim ham e, ishonchsizda deydi. uzilmas ekan. Endi o'zi o'rnidan turib yuradigan odam bo'lsa, umuman uzr yo'q ekan namoz o'qimaslikka. Mana bu gap bizga shuni ham bildiradi shu masalani. Demak, shunday odam tayammum qiladi. Xoh bu odam sahroda bo'lsin, ya'ni bir suv yo'q yerlarda yashayaptimi, yo shaharda bo'lsin, tayammum qilaveradi. Shu gap Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabidagi zohir Ya'ni g'olib bo'lgan gap shu. Mazhabimiz shuni aytadi. Chunki bu odamning ojizligi ko'rinib turibdi. Qodirligi noma'lum, gumon. Ya'ni suv ishlatishga qodirligi gumon. Qo'lidan e, idish tushib ketishi mumkin. E, kuchi yetmay qolishi mumkin, tahoratni yarmida ishlata olmay qolishi mumkin. Umuman e, bir tuzuk bo'lib qolib tahorat qila olmaydi, bir qila olmaydigan, demak qodir bo'lishi gumon. Demek bu yerda tayammum qilish joiz degan shart topildi. Muhammad rahimahullohdan rivoyat ki ana shunday suv ishlata olmaydigan odam shaharda bo'lsa, bu odam tayammum qilmay tahorat qilsin degan so'z ham bor ekan. Faqat qo'li kesilgan bo'lsa, bu odam tayammum qilaveradi. Chunki zohir, ya'ni shaharda odatda ko'rinib turgan narsa shuki, yaqinmi, uzoqmi birovni e, yordamchini topolmaydi shaharda odam. E, shun demak bu odam e, tahorat qilishligi afzal. Bir yordamchi topishi imkoni bor odam. Shuningdek bir odamda shunaqa ojizlik bo'lib qoldiki, biron sababdan e, ojiz bo'lib qoldi. O'sha odamni o'sha sababi ketishligi mumkin. Masalan, aytaylik bir odam bir yiqilib tushdida e, qo'lini qimillata olmay qoldi. Ozgina fursat o'tgandan keyin o'nglanib qoladigan odam. Bu odam ham o'sha qo'li o'nglanishini kutib, yo bir tahorat qila oladigan holatga kelishini kutib va tahorat qilsin, tayammum qilmasin. Bu ammo ikkita qo'li kesilgan odam bo'lsa, qo'li yo'q odam bo'lsa, bu har holda shahardami, taladami, sahrodami tayammum qilaveradi. Imom Muhammad shunaqa deydilar. Ammo zohir mazhabda e, qo'li bormi, yo'qmi, tahorat qilishlikka o'zi qodir bo'lmasa, xizmatkori bo'lmasa, yo birovni shunga ishlatadigan ijaraga olib ishlatgani moli bo'lmasa, shu odam tahorat o'rniga tayammum qilaveradi degan ruxsat bor. ولو أجنب في ليلة باردة يخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل ولم يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في مصر أجزأه التيمم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن كان في مصر لا يجزئه التيمم وجه قولهما إن الظاهر في مصر <clears throat> وجود الماء المسخن مسخن والدف فكان العجز نادرا فكان ملحقا بالعدم ولأبي حنيفة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان ذلك في غزوة ذات السلاسل فلما رجعوا شكوا منه أشياء أشياء من جملتها أنهم قالوا صلى بنا وهو جنب فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له فقال يا رسول الله أجنبت في ليلة باردة فخفت على نفسي الهلاك لو اغتسلت فذكرت ما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت بهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترون صاحبكم كيف نظر لنفسه ولكم ولم يأمره بالإعادة ولم يستبصره أنه كان في مفازة أو مصر ولأنه علل فعله بعلة عامة va hiya xavful halak va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam istasva bidalika min val hukmu yata'ammamu bi umumil illa. Mana yana ko'p so'raladigan bir masalamizga javob bo'lyapti. Yaqinda shu yerdagi ishtirokchilardan biri ham so'radi. Masala shundan iborat. Bir sovuq kechada birov junub bo'lib qoldi. agar g'usul qilsa halokat xavfi bor. Suv isitishga qodir emas. yo shaharda bo'lsa ham bir hammomga kirgani o'shani kirasiga puli yo'q. Hammomga bergani. Mana shu odam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi gaplari bo'yicha tayammum qilishi joiz, kifoya qiladi. Demak, shu odam usul qilmay tayammum qiladi. demak sovuq kechada bo'lsa, o'sha junub bo'lib qolgan holat va e, agar yuvinadigan bo'lsa, o'lish ehtimoli bo'lsa, halokat ehtimoli bo'lsa, mana shu odam tayammum qilsa bo'laveradi. Suvni isitgan imkoni bo'lmasa, hammomga kirgani puli bo'lmasa. Bu Abu hanifani gaplari. Abu Yusuf bilan Muhammad aytadiki, agar shaharda bo'lsa, bu odam tahorat qilish kerak, tayammum qilishi mumkin emas. Ya'ni usul qilish kerak. tayammum durus emas. Bu gaplariga dalili shuki, ular dalillari. Shaharda ko'rinib turadigan narsa e, bir issiq uydi ham yo issiq suvni ham topilishligi. Odatda suv topiladi shahar degan joyda. Bu talada, dashtda, sahroda bo'lsa boshqa masala edi. Unda tayammum qilaverardi. Shaharda suv, issiq suv topishlik, issiq yer topish mumkin. Demak, shaharda ojiz bo'lib qolish degan gap kamdan kam bo'ladi. Demak, kamdan kam narsa yo'q deb hisoblanaveradi. Demak, shaharda bu odamga ruxsat yo'q tayammum qilishga. o'sha odam g'usl qiladi. Abu Hanifa shaharda bo'ladimi, sahroda bo'ladimi, suv issiq suv yo'q, issiq joy yo'q, g'usl qilsa halokat xavfi bo'lsa tayammum qilishi mumkin debdilar. Dalillari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir jihad uchun lashkar yubordilar. ularga Amr ibn al-As roziyallohu anhu ni amir qilib belgiladilar. Zot salosil g'azotida bo'lgan edi bu ish. Ana o'shalar g'azotdan qaytib kelganlarida amirlari ustidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilishdi bir qancha narsalarni. U shikoyatlardan bittasi shu ediki, bu Amr ibn al-As junub holda bizga imom bo'lib namoz o'qib berdi, deydi. Peygamber aleyhisselam e, mana bu shikoyatni bu haqda Amr ibn kigerleri zikr qilganlarida aytdiki, o kişi "Ya Rasululloh, men bir sovuq kechada junub bo'lib qoldim. Agar g'usul qilsam, halokat jonim halok bo'lishidan qo'rqdim. Alloh taoloning aytgan so'zini esladimki, sizlar o'zingizlarni öldürmeyler. Men g'usul qilishim o'zimni o'ldirish bilan barobar holat bo'lgandek. Sizlar o'zingizlarni o'ldirmanglar. Albatta Alloh sizlarga rahimlidir. Sizlarni o'ldirishni istamaydi, sizlarga og'irlikni istamaydi degan oyatni eslab qoldimda, tayammum qilib ularga namoz o'qib berdim, imomligimni qildim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi shikoyatchilarga bu sohibiylar o'ziga ham sizlarga ham qanday rahim shafqat nazari bilan qarab ya'ni har tomonni o'ylabdi va Allohning ruxsatiga amal qilibdi deb o'sha namozni qaytib o'qinglar deb buyurmadilar. Demak, namoz namoz dedilar. Va ki, sen o'sha holating, o'shanday junub holda tayammum qilib namoz o'qib berganing dashtdamidi, shahardamidi deb ham so'ramadilar. Demak, qayerda bo'lsa ham usul qilsa halok bo'lish xavfi bo'lsa, bu odam tayammum qilishligi mumkinligi chiqyapti. Chunki bu odam o'zini mana shu tayammum qilganini umumiy bir illat bilan, umumiy bir sabab bilan e, sabablab ko'rsatdiki, e, ya'ni halokat xavfi bor edi dedi. Agar g'usul qilsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u odamni bu gapini to'g'ri sanadilar. Demak, illat umumiy bo'lgandan keyin hukm om bo'ladi dedilar. Bu fiqh qoidasidir. Ya'ni bir narsani ya e, sabab bo'ladigan sabab hammada topilishi mumkin bo'lgan sabab bo'lsa, o'sha e, sabab orqali beriladigan ruxsat ham hammaga beriladi. Ya'ni demak, qayerda kim halokat xavfi bo'lsa, shu odam usul qilsa, o'lish xavfi bo'ladigan bo'lsa, usul qilmay tayammum qilsa bo'ladi. Imom Muhammad bilan Abu Yusuf bo'lsa, shaharda bo'lsa, usul qilish kerak shu odam ham, chunki shaharda issiq suv topiladi, deyaptilar. Unga dalil qilib aytmoqchilarki, shaharda usul qilishdan ojiz bo'lishlik kam topiladi deb aytdilar-ku. Chunki shaharda suv joy bor deyshdi Bunga javob qilib aytilyaptiki, shaharda shaharliklar uchun issiq suv, issiq joy bor. Ammo bir kambag'al musofir bo'lsa, unga doimo issiq suv, issiq joy yo'q-ku. Bu kam ish emas bu. Shaharda ko'pdan ko'p marta ko'p topilishi mumkin bo'lgan ish. Bir g'arib bechora, musofir e, bu odam demak suv topa olmay qolishi shaharda ham bemalol mumkin. E, lekin kalom bu yerdagi gap shu narsa haqida ketyaptiki, e, ojizlik hamma tarafdan ojiz bo'lib qolsa shu odam usul qilishlikka. Ammo usul qilishni bironta yo'li topilsa albatta usul qilish kerak. usul qilishni yo'lini hammasi bekilgan bo'lsa. Tunov kuni bir so'ragan odam e, shunaqa junub bo'lib qoldi-yu, masjidga kirib tayammum qilib namoz o'qisa bo'ladimi? Usul qiladigan bemalol joyi yo'q. Bemalol joyi yo'q degani sabab bo'la olmaydi. O'sha bir yo'lini topib, usul qilgani suv bormi? O'zingiz sog'misiz, usul qilasiz. To'ningizni parda qilib olasizmi? Yo qanaqa yo'li bo'lsin, biron yo'l chiqsa o'shanda usul qilishlik kerak. Hamma tarafdan yo'llar bekilgan, usul qilishning imkoni yo'q. O'ta sovuq, suv ham muzlab yotibdi. Suv usul qiladigan joy ham muzlab yotibdi. Mana bu joyda endi hamma tarafdan yo'l to'sildi. Mana shunda tayammum qilish mumkin. Endi agar buni iborasini o'qilmabdi. Va qawluhuma innal azza fil misri nadir فالجواب عنه إنه في حق الفقراء الغرباء ليس بنادر على أن الكلام فيما إذا تحقق العجز من كل وجه حتى لو قدر على الاغتسال bivajhi minal wujuh la yubahu lahu tayammum. Mana shu yergacha avval aytdik, hozir o'qidik. Walau kana ma'a rafiqihi ma fa in lam ya'lam bihi la yajibu alayhi at-talabu 'indana wa 'inda ash-Shafi'i yajibu ala ma dhakarna wa in 'alima bihi walakin la thamana lahu. فكذلك عند أبي حنيفة وقال أبي يوسف عليه السؤال وجه قوله إن الماء مبذول في العادة لقلة خطره فلم يعجز عن الاستعمال ولأبي حنيفة إن العجز متحقق والقدرة موهومة لأن الماء من أعز الأشياء في السفر فالظاهر عدم البذل فإن سأله فلم يعطه أصلا أجزأه التيمم لأن العجز قد تقرر وكذا إن كان يعطيه بالثمن ولا ثمن له لما قلنا وإن كان له ثمن ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش يتيمم ولا يلزمه الشراء عند عامة العلماء Xo'p. Yana boshqa masala. Alloh rahmat qilsin u insonlarni. Juda ko'p, juda ko'p uchraydi, lekin so'rash hayolingizga kelmaydigan ming xil masalani hammasini qator tizib aytyaptilar. Mana yana bir masala. Bir odam safarda ketyapti. Suvi yo'q, tayammum, e, tahorat qilish kerak, yo g'usl qilish kerak bo'ldi-da, suv yo'q. Ammo sherigida suv bor. Agar sherigida suv borligini bilmasa, unda ham suv bo'lmasa kerak safardamiz deb bilmasa, o'sha sherigidan suv bormi deb so'rashligi ham lozim emas. Balki tayammum qilaveradi. Bu bizning mazhabimizda. Shofiiy bo'lsa, e, yuqorida ham o'tgan darsimizda zikr qilganmiz, so'rashligi kerak dedilar. Ya'ni istash kerak o'sha suvni. Bu bilmagan odamidan, ya'ni billa ketyapti bir mashinada yo yonma-yon e, so'rash kerak degan gapni aytyaptilar. So'rab yo'q bo'lsa keyin tayammum qilsin. Biz o'zida yo'qmi? Hech kimda yo'q hisoblanadi, demak. o'shanda yo'q borligini bilmasa, yonidagida suv borligini bilmasa, undan bormi deb so'rashlik hojati yo'q dedik. endi agar bilsachi o'sha sherigida suv borligini biladi-yu, lekin shu suvni sotib olgani puli yo'q. suvingdan ber deb so'rash haqida gap ketmayapti. Suvingni sot deb so'rash haqida ketyapti. Unga puli yo'q. Shunda yonidagida suv bo'lsa ham Abu Hanifa rahmatullohi alayh undan meni pulim yo'q, suvingizdan berib turing deb so'rashligi shart emas, tayammum qilaveradi dedilar. Abu Yusuf bo'lsa so'rasin dedi, tilansin dedi. Ya'ni bir so'rab baxsin, ehtimol berib yuborar. Bunday deyishlariga sabab odatda suv bekar narsa, arzon narsa. uni martabasi kam, suv arzon narsa hisoblanadi-ku hamma joyda. Demak, bu odam sherigida borligini bilib turib so'ramasa, bu odam suv ishlatishga qodir odam hisoblanadi, demak, tayammum qilishi joiz emas. Abu Hanifa e, o'sha sotib olgani puli bo'lmaydigan bo'lsa, bekorga berib turing deb so'rash shart emas, tayammum qilaveradi, deyapti-ku. Dalillari bu odamda o'zi suvi yo'q ekan, demak, suvdan ojizligi aniq. so'rasa beradimi, bermaydimi, suvga qodir bo'ladimi bu kishi bu noaniq narsa. E, bundan tashqari safarda suv unaqa arzon narsa hisoblanmaydi, balki eng qimmat narsaga aylanib qoladi. Demak, ko'rinib turgan narsa u odam bermaydi bekarga. Men o'zimga suv kerak deydi-da. Va bunda xafa bo'lishga hojat yo'q. Demak, bu odam so'ramagan holda o'zida suv yo'g'ilgandan keyin tayammum qilib namoz o'qiversin. Mumkin deb ijozat berdilar imomimiz Abu Hanifa rahmatullohi Endi agar so'rasa, so'raganda e, bermasa, pulga ham bermasa, bekarga ham bermasa, unda tabiiy tayammum qilishi kifoya qiladi. Chunki bu yerda bu odamda ojizligi aniq. yoki pul bersang beraman desa, puli yo'q bo'lsa, haligi suv yo'q odamni. Bunda ham tayammum qilaveradi. Endi puli bo'lsa-yu, so'ragan odamni. Lekin haligi odam rosa qimmat aytib suvni. Unda suv puli bor o'sha qimmatga olgani ham, lekin odatda 1 litr suv 1 tanga bo'lsa, u 2 tanga deb so'ravordi-da. Buni g'abni fohish deydi, ya'ni ortiqcha ziyon yetkazib qo'yapti. 2 tangasi bor buni, lekin bu ortiqcha ziyon bilan o'sha 2 tangaga omad tayammum qilaversin, deyapti. Ammo ulamolar mana shunday deb aytganlar. Ya'ni u albatta sotib olsin, tarat qilsin demay tayammum qilaversin dedilar. Lekin ayrim ulamolar boshqacha aytdi. Vaqala al-Hasan al-Basri yalzamu shira walau bi jami'i mali. Lanna hadhihi tijara rabiha. Hasan Basri bo'lsa hamma molini berib bo'lsa ham suvni sotib olib tahorat qilsin, yo usul lozim bo'lsa usul qilsin. Chunki bu odam e, shu tahorat uchun olgan suvni nech pulga olsa ham foyda qiladi. Bu tijorat foydali tijorat hisoblanadi bunga. Bor yo'g'i puli ketdi, lekin juda katta savobga ega bo'ldi. Namozni tahorat bilan o'qishlik savobiga. Bu imomi e, Hasan Basri rahimahulloh deb gapladi. imom abu hanifa rahmatullohi alayh sotib ya'ni qimmat bo'lsa ortiqcha qimmat so'rasa unda tayammum qilishi mumkin uni sotib olmasin debdilar dalilimiz valana annahu ajaza an isti'mal an isti'mal al-ma آه، إلا بإتلاف شيء من ماله لأن ما زاد على ثمن المثل لا يقابله عوز وحرمة مال المسلم كحرمة دمه قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مال المسلم كحرمة دمه لهذا أبيح له القتال دون ماله كما أبيح له دون نفسه ثم خوف فوات بعض النفس مبيح للتيمم فكذا فكذا خوف فوات بعض المال بخلاف الغبن اليسير لأن تلك الزيادة غير معتبرة لما يذكره Dalilimiz shuki, demak, bu odam o'zida suv yo'q, birovdan sotib olishi kerak bo'lgan odam suv ishlatishdan ojiz hisoblanadi. Magar molidan bir narsani yo'qotsagina suvga ega bo'ladi. Pulidan bir narsa ketkizsa. Endi bu ketkizishlik agar samani misldan ziyoda bo'lsa. Masalan, o'zi suvni 1 litri 1 tanga edi. 1 tangaga bersa, demak u 1 tangaga loyiq suv oldi. Shu suvni 2 tangaga bersa, 1 tanga suvga ketdi. 1 tangaga evaz yo'q, 1 tangani bekariga berib yuboryapti bu odam. Shundaymi? Ana shu o'rniga hech narsa olmasdan turib tanga berib yuborish isrobiyarchilik bo'lyapti. Musulmonning molini hurmati bor, qonini hurmati bor kabi. ya'ni molini birovga bekarga o'tib qolishi, ixtiyorsiz ravishda o'tib qolishi haromdir. Ya'ni birov tortib olishi degandek. Birovni o'ldirish qanday harom bo'lsa. Payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi vasallam dedilarki, musulmonning molini haromligi qonini haromligi kabidir. Shuning uchun ham e, molini o'g'irlab ketyapsa, birov molini tortib olayotgan bo'lsa, urush qilishga ijozat o'sha odam bilan urushib, yurishib, e, o'sha yerda u odam molni olib ketayotgan o'g'rini o'ldirsa, gunohkor bo'lmaydi, to'lamaydi. Agar o'g'ri buni o'ldirib qo'ysa, bu shahid bo'ladi. Shu molini himoya qilib o'ldirilgani uchun. Xuddi e, jonini ga xavf bo'lgan vaqtida e, urushlikka ruxsat bo'lgani kabi. Ya'ni birov buni o'ldirmoqchi bo'lib hamla qilsa, o'sha bilan urushishlikka ruxsat, e, o'sha holatda bu o'ldirilsa shahid bo'ladi. Haligi o'ldiraman deb kelganda o'ldirsa, gunohkor bo'lmaydi, to'lamaydi uni, xunini. Demak, e, musulmonning moli haromdir, nohaq birovga o'tishligi mumkin emas. Nohaq tortib olishi mumkin emas. Xuddi qonini to'kkandek bo'ladi birovning molini nohaq yegan odam. Endi e, bir odam o'lmaydi-yu, biron a'zosiga shikast yetadigan bo'lsa, bu ham tayammumga ruxsat. Ya'ni e, aytaylik, tahorat qilsa qo'li og'rig'i bor edi, bunga shikast yetadi. Bu ham tahorat qilmay tayammum qilishga ruxsat. Yuqorida aytdik buni. Shuningdek, molidan bir qismi ketib qoladigan bo'lsa ham butun moli ketmaydi-yu suv olish bilan, lekin bekariga haligi ortiqcha pul so'ragan odamga bekariga bir molidan bir qismi o'tib ketgan ekan. bu odam ham demak tayammum qilishi mumkin. O'sha pulni bekorga bermasdan. Ammo ozgina ziyon yetadigan bo'lsa, ikki barobar qilib yormabdi ozroq e, oshicha so'rabdi. Bu holatda bu odam o'sha ozgina ziyoni bilan suvni sotib olib, tahoratini qilsin. Tayammum joiz emas buning uchun. Chunki e, bunchalik ozgina ziyoda e'tibor qilinmaydi unga, unga to'lanaveradi odatda. Bir necha baravar qilib pul so'raydigan bo'lsa, mana bu holatda yuqoridagi masala aytiladi. O'sha katta ziyon nima degani o'zi? Shuni tushuntiryaptilar. Zumma qadrul ghabnil fahish fi hadal bab muqaddarun bi tad'if thaman. Ana katta ziyon degani bir narsani o'zini narxidan kamida 2 baravar aytilsa, shu odam katta ziyon ko'rib qoladi, 2 baravarga olsa. 2 barobar yo undan ziyodaga olsa. 2 barobardan pastroqqa olar ekan, u katta ziyon hisoblanmaydi. U kichkina ziyon demak, bu odam e, o'sha pulga suv sotib olib tahorat qilsin. Agar 2 barobardan kamroq bo'lsa, aytilayotgan narx. Va zikra fil nawadiri faqal in kana va zikra fil nawadiri faqal in kana al-ma يشترى في ذلك الماضي بدرهم وهو لا يبيع إلا بدرهم ونصف يلزمه الشراء وإن كان لا يبيع إلا بدرهمين لا يلزمه الشراء وإن كان يبيعه بثمن المثل في ذلك الموضع يلزمه الشراء لأنه قدر على استعمال الماء بالقدرة على بدله من غير إتلاف فلا يجوز له التيمم كمن قدر على ثمن الرقبة لا يجوز له التكفير بالصوم وإن كان لا يبيع إلا بغبن يسير فكذلك عند أصحابنا وقال الشافعي لا يلزمه الشراء اعتبارا بالغبن الفاحش وهذا الاعتبار غير سديد لأن ما لا يتغابن الناس فيه فهو زيادة متيقن بها لأنها لا تدخل تحت اختلاف المقومين فكانت معتبرة وما يتغابن الناس فيه يدخل تحت اختلافهم فعند بعضهم هو زيادة وعند بعضهم ليس بزيادة فلم تكن زيادة زيادة متحققة فلا تعتبر Navodirda shunday gap bor, Navodir kitobida aytilibdiki, agar o'sha suv yo'q odam suv sotib olish kerak deyapmiz-ku, o'sha suvga zarur muhtoj bo'lib qolgan vaqtida. O'sha voqea bo'layotgan joyda suv 1 tangaga sotiladigan bo'lsa, suv egasi 1.5 tanga so'rayotgan bo'lsa, 1.5 tangaga sotib olishi lozim va tahorat qiladi. Ammo suvda egasi 2 tangaga sotaman deb 2 barobar qilib qo'ygan bo'lsa, bu odam sotib olish shart emas, tayammum qilib o'qiradi namozini. Buni aytdiga misol keltirib qo'yibdilar. endi agar o'sha yerdagi samani mislga sotadigan bo'lsa, ya'ni o'sha yerda masalan bir odam o'zini shaharida suvni 1 litr 1 tanga, lekin u borgan joyida boshqacha bo'lishi mumkin-da. ana o'sha yerdagi pulga sotadigan bo'lsa, biznikiga qaraganda 4 barobar qimmat ekan demaydi, o'sha yerdagi pulga oladi bu suvni. O'sha yerda narxida. va tahorat qiladi. Chunki bu odam e, suv ishlatishga qodir odam ekan. Suvni o'rniga pul berib, narsa berib, bir halokat yo'q, ortiqcha ziyon yo'q. Suv ishlatsa bo'ladimi? Demak, bu odam tayammum qilishi mumkin emas, suvni sotib olib taharat qilib keyin ibodat qiladi. Tayammum joiz emas unga. Masalan, bir odam bir qulni ozod qilishlikka puli bo'lsa, ya'ni bir odam qasam ichib, qasamidan qaytadigan bo'lsa, shunga o'xshagan ayrim kaforat to'lanadigan ishlar bor. Bir qasamdan chiqishlik uchun bir evaz to'lanadi. Ana shu qasamni evazi to'lanishda birinchi evaz to'lovchi odam qodir bo'lsa agar bir qul ozod qilsin deyiladi. Mana qodir bo'lmasa 10 ta odamni to'ydirsa bo'ladi degan yerigacha bora. Ana shu bir odam qul ozod qilishga puli bo'lsa, 10 ta odamni to'ydirish bilan chiqa olmaydi. Chunki unga puli bor ekan, qulni sotib olib ozod qilsin bu odam. Bir kafarat uchun kafarat to'laydigan bo'lsa. demak ki e, haligi odam suv sotib olgani puli bo'lsa, suvni sotib olib tahorat qilsin. Puli bo'lib turib u suvni ishlatmay tayammum qilishga, u pulni ishlatmay suv topmasdan, suv sotib olmasdan tayammum qilishga ruxsat yo'q. Lekin o'sha ozgina ziyon bilan suv sotib oladigan bo'lsa, ozgina foyda qo'yilgan bo'lsa, yuqorida ham aytildi, bu odam albatta suvni sotib olib tahorat qiladi. Bizning mazhabimiz shuni aytibdi. Shofiy rahmatullohi alayhi bo'lsa, oz bo'ladimi, ko'p bo'ladimi, suvni narxiga ozgina pul qo'shilsa, uni sotib olmay qila qilaversin dedi. E, xuddi e, katta ziyon bilan kichik ziyonni barobar deb e'tibor qilyaptilar. Bu to'g'ri emas gap deyaptilar Musannif rahmatullohi alayh. Chunki odamlar bir-biriga katta ziyon yetkazmaydigan narsalar ozgina ozgina qo'shimcha qilib foyda qo'yilgan bo'lsa, bu qo'shimcha aniq qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni odatda shunaqa ozgina bir narsa berib olinadi ozgina foyda ko'rish kerak haligi odam suv tashib kelgandan keyin bu narsa aniq qo'shimchasi bilan hisoblaverasiz o'zi bir tangayu bir tangayu chorak deb so'rayotgan bo'lsa siz buni endi suvda olib kelib berganiga ham o'sha chorak tangani E, haligi baho qo'yayotgan odamlar nech pul degan odamlar bu yerda talashmaydilar odatda ha bo'pti shunchalik xizmati bor buni deb berilaveradi Demak, ana shu qo'shimchani ham e'tiborga olib gapirilaveradi. Ozgina ziyoni bo'lsa, bir tangalikda bir yarim tanga yo undan ozroq so'rayotgan bo'lsa, buni odatda e'tibor qilinadi, ya'ni bo'laveradi, olaver deyiladi. Ammo odamlar qaysi ishda işte bir-biriga ziyon yetkazadigan savdo qilayotgan bo'lsalar, mana bu yerda endi hali baholashuvchilar, baho belgilovchilar o'rtasida ixtilof bo'ladi. Bu ikki barobar qo'yib yuboribdi, uch barobar qo'yib yuboribdi. deb endi ixtilof boshlanadi. Ozroq bo'lsa u odatda talash bo'lmaydi. ba'zilar aytadiki, bu ortiqcha qo'yib yuboribdi qo'shimchasini deydi. Ba'zilar yo bu 2 tangalik suv ekan deb misol. demak talash bo'ladi bu yerda. Demak, bu qo'shimcha aniq qo'shimcha emas. Bu qo'shimcha qo'shilmasa bo'ladigan qo'shimcha edi. Demak, bu yerda sotib oluvchi odam katta ziyon ko'rib qolish ehtimoli bor ekan. Shuning uchun bu odam tayammum qilaversin dedilar mazhabimiz imomlari. وذكر الكرخي في جامعه أن المصلي إذا رأى مع رفيقه ماء كثيرا ولا يدري أيعطيه أم لا أنه يمضي على صلاته لأن الشروع قد صح فلا ينقطع بالشك فإذا فرغ من صلاته سأله فإن أعطاه توضأ واستقبل الصلاة لأن البذل بعد الفراغ دليل البذل قبله وإن أبى فصلاته ماضية لأن العجز قد تقرر فإن أعطاه بعد ذلك لم ينتقد ما مضى لأن عدم الماء استحكم بالإباء ويلزمه الوضوء لصلاة أخرى لأن حكم الإباء ارتفض بالبذل خب Karhi jomelarida, kitoblarida zikr qildilarki, shu masalani yana bir holati. Bir odam namoz o'qiyapti. tayammim bilan namoz o'qiyapti, suv yo'q edi. Sherigida ko'p suv borligi ma'lum bo'lib qoldi. Bu namoz o'qiyotgan edi. Masalan, sherigi namoz o'qimay mashinasini ochsa, ichida to'la suv turganini ko'rib qoldi. Ko'zi tushdi namoz o'qiyotgan odamni. Lekin namoz o'qiyotgan odam bilmaydiki, o'sha sherigidan suvni so'rasa beradimi yo o'zimga kerak deydimi. Mana shu odam nima qilish kerak? Namozini buzib so'rash kerakmi yo davom etaverish kerakmi namozida? Namozini davom ettiraveradi. Chunki u tayammum bilan namozni boshlaganligi to'g'ri bo'lgan suv yo'q edi, tayammum bilan boshladi. Endi suv berish bermasligi shubhali bo'lgan narsa sababidan u namozni buzib yuborish kerak emas. Xo'p, demak namozini o'qiveradi. Namozni o'qib bo'ladi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin endi so'rash kerak. Agar so'rasa haligi odam suvdan bersa, endi tahorat olib o'sha namozni boshqa o'qiydi. Chunki namozdan keyin so'raganda bergani, demak namozdan avval so'rasa ham berardi-da odam. Demak so'ramay, tayyor suvni ishlatmay tayammum qilganligi uchun bu odam namozi namoz emas, boshqa o'qiydi tahorat qilib. Ammo namozdan keyin so'raganda u odam yo'q, o'zimga kerak deb bermaydigan bo'lsa, avvalgi namozi namoz bo'lib qolaveradi. Chunki bu odamning suvga ojizligi aniq bo'ldi endi, so'rasa ham bermadi. Ha. Fa in atahu ba'da zalik lam yantaqid ma mada. Ammo shu voqeadan keyin boshqa namozlargami hali yo qo'shni suvdan berayotgan bo'lsa, avvalgi namozi o'tadi, namoz buzilmaydi. Avval u suv bermagan vaqtidagi namozi namoz bo'laveradi. Chunki namoz o'sha tayammum bilan namoz o'qiyotgan odam so'raganda bermovdi-ku avval. O'sha bermaslik bilan suv berilmasligi bilan bu odamda suv yo'qligi ma'lum bo'ldi, tayammum qilish joiz bo'ldi. Endi bu odamga keyingi namozga agar o'sha sheriga suv beradigan bo'lsa, boshqa namoz uchun endi bu odam albatta tahorat bilan namoz o'qish kerak. Chunki keyin haligi qo'shni mayli suv beray deydigan bo'lsa, bu ishi bilan avvalgi unamaslik hukmi to'xtaydi. Endi bu odam tayammum qilishi mumkin emas va albatta suvni olib, tahorat qilib, navbatdagi namozni tahorat bilan o'qish kerak bo'ladi. Masala davomini inshaalloh yanagi darsimizda o'qiymiz.